Näme diýýär, Manal ilah, ellezî ýenbegî ma'rifetuhu, wal amal bi mujibihi li tahqiqit tawhid ma'al inhila'i minel şirki wet tendid diýýär. Taýyp, hökmany suratda biz ilah sözüniň, Alla sözüniň manysyny bilmeli we şoň wejip etýän zadyna görä-de amal etmeli. Näme üçin biz Alla sözüniň manysyny bilmeli ekenik? Iläh sözüniň ma Iläh sözüniň manysyny bilmeli ekenik. Sebäp diýseň, şu sözüň manysyny biz bilmesek, towhidy özümizde amala aşyryp, şirkden saplanyp biljek däl ekenik. Bize towhidy getirip, şirkden saplanmagymyza sebäp bolýan söz Iläh sözüniň manysyny bilmeklik eken, ybadat sözüniň manysyny bilmeklik eken. Indi Ilah sözüni açyklaýas. Näme diýýär? Gala şeýh Muhammad ibn Abdyl Wahhab rahimehullah. Mejmuatur Rasail wal Masail al Najdiyya diýen kitabyň dördünji tomunyň on altysynjy sahypasynda näme diýýär Muhammad ibn Abdyl Wahhab rahimehullah? Fa'lam, bil diýýär. Ennel ilahe huwel ma'bud diýýär. Ýani ilah diýmek, manysy ma'bud diýmek diýýär. Ma'bud diýmek, çokunylýan zat diýmek. Ma'bud diýmek, çokunylýan zat diýmek. Gulluk edilýän zat diýmek. Musulmanlar kime çokunýar? Alla çokunýar. Bir hak Ilähe çokunýar. Musulmanlar kime gulluk etýär? Alla gulluk etýär. Onda Allaň manysy, Iläh sözüniň manysy näme eken? Ybadat edilýän zat, çokunylýan zat diýmek eken. Indi Alla sözüniň, Iläh sözüniň manysy ybadat edilýän, çokunylýan zat bolsa, biz onda ýeke-täk kime ybadat etmeli ekenik? Alla ybadat etmeli ekeni. Krişna indi ybadat edibilýäsmi biz? Edibilmeýäs. Gabyrlara ybadat edibilýäsmi? Edibilmeýäs. Öwülýälara, salyhlara ybadat edibilýäsmi? Edip bilmeýäs. Sebäp sen ýeke-täk ybadat edilmeli zat näme eken? Alla eken. Alla sözüniň, iläh sözüniň manysy hem näme eken? Mabud eken. Çokunylýan, ybadat edilýän zat. Indi şu tefsir kimiň tefsiri? Muhammet ibn Abdylwehhabyň tefsirimi, açyklamasymy? Bi-ijma'i ählil ilm, ulamalaryň barysy şeý diýip tefsir etdi diýýär. Sahabalardan başlap kyýamada çenli kime musulmanyň alymy diýilýän bolsa, şo alym hökmany suratda şeý diýip tefsirlemeli. Indi şurada ijma' ählil ilm diýdi, yslam ulamalarynyň hemmesi şeý diýip açyklat diýdi. Indi Muhammet Abdylwehhabe senedi bilen bir sahabaň adyny aýtmasaň kabul edemizok diýibilýäsmi? Diýibilýäs, ýöne biz näme, saňa göterilýäs. Düşünikdämi? Kabul etseň-ä et, etmeseňem ýagdaýyňa seretýäs. Biz seň zakazyňa görä delil çap edibilemis, aga, oglanlar. Düşünikgillämi? Ýa seň zakazyňa görä Alla delil indiren, aga? Biz haçan-da şuňňalak suratda delil ýetiremizde näme? Senedi bilen sahabaňkyny getirmeseň aljak däl diýeniň mysaly kimiň mysalyna meňzeýär? Haçanda pygamberler gelip kowumlaryny haka çagyranlarynda, Ýanyň bilen bir perişde alyp gelen bolsadyň diýenok. Şeý diýdi käbir pygamberler hem, Biz seňkini ederdik ýanyň bilen perişde dagy alyp gelen bolsaň. Ýa iň bolmanda bir gezek Alladan haýyş et biz bir Allany göreli, Alla bize aýtsyn ine şuňky hak Allysyny ondan biz alaly diýdiler. Allatagala göründimi şolara? Görünmedi. Allatagala perişde ugratdymy gapdalynda? Hawa, ine men perişde, ine-de bu pygamber. Biz tarapdan dabro, iman ediberiň şoňa. Şuň gara perişde geldimi? Gelmedi-ow, seň zakazyňa görä Allatagala delil beren-ä-how. Seň zakazyňa görä ulamalar delil berenäg-ow. Delil seň howaň däl-ow. Delil Kalallah, Kalarrasul. Indi men Muhammet Abdulwehab ijma getirdi. Siziň içiňizde biriňiz diýibilýäňizmi ýa men şuňa diýibilýänmi? Men seňkini aljak däl. Tä şo alymlaň adyny aýtmasaň. Maňa şeýh näme diýer? O hemme alym şeý diýdi-ow. Indi men alymlara töhmet atýar diýýän bolsaň, Bir alym diýmedik bolsa, getir şoň adyny diýer. Indi biz şeý diýeris. Indi ynanyň akdaň maňa. Biz sahabalar töhmet atýamyşyk. Sahabalaň diýmedik zadyny diýdi diýýämişik. Ulamalaň diýmedik zadyny diýdi diýýämişik. Getir bir sahabaň sözüni, Iläh sözüniň manysy şu däl diýdi. Ýa-da bir alymyň sözüni getir, Iläh sözüniň manysy şu däl diýdi. Getir sen. Kyýamada çenli gözleseňem getiremok. Ýöne şert, şo alymyň muslim alym bolmaly. Selefi alym bolmaly. Murjie bolmaly däl. Tekfir bolmaly däl. Krişna bolmaly däl. Sopi bolmaly däl. Ateist bolmaly däl. Kuran, hadys, selef, salyhyň akydasynda terbiýe alan selefi, hakyky ähli sünne wal jemaatyň alymy bolmaly. Indi Allah sözüniň, iläh sözüniň manysy ybadat edilýän, çokunylýan zat diýmek bolsady-ýa. Indi şu zady bilenden soňam biri gelip, Allahdan başga bir zada ybadat etse, şoňa Hudaý diýsin-diýmesin şony özüne iläh tutundy hasap. Düşünikdämi? Femen abede şeýen, indi şundan soňam, ýeke-täk ybadat edilmeli zat Alla. Alla sözüniň, iläh sözüniň manysam mabud. Mabud sözüniň terjimesem ter, çokunylýan, ybadat edilýän zat. Indi şundan soňam biri gelip, näme? Men femen abede şeýen, al, bir Alladan başga islendik bir zada ybadat etse diýýär. Fakat ittahazahu ilahen, şo şo zady özüne iläh tutundy diýýär, min dunillah, Alladan başga. Şo şoňa, ýog-ow men Hudaý diýsin, diýmesin. Biri şu wagt näme, gabyrlardan çokunýar. Gyssananda gabyrlary çagyrýar. Biz şoňa näme diýýäs, sen gabyra özüňi Alla tutundyň diýýäs. O näme diýýär, ýo men gabyra Alla diýemag-ow diýýär. Sen di diýme işimiz ýogow, din şeý diýýär. Dogry dämi? Sen di diýme biziň işimiz ýok. Alla diýmek, iläh diýmek näme? Mabut diýmek. Mabut diýmek näme? Ybadat edilýän, çokunylýan zat diýmek. Indi sen çokunýaň dämi şu gabyra? Indi sen şo ýüpe çokunýaň dämi? Şu äwliýa, pire ybadat etýäň dämi? Sen şony özüňe Alla tutundyň diýýär. Iste, isleme. Ve cemi'u zalike batılun diýýär. Düşünikdämi? Ve Allahdan başga ybadat edilýän zatlaryň barysam batyl. Düşünikdämi? O owadan daş bolsun. O but gyzyldan guýlan bolsun. Düşünikdämi? Işimiz ýok. Dygylymam bolsun. Kim bolsa şo bolsun. Allahdan başga ybadat edilýän zatlar batyl. Allahdan başga hiç bir zada ybadat etmek bolanok. Näme üçin? Illa ilahul wahid. Diňe ýeke-täk hak ilah bir Allah. Allahdan başga ybadat edilýän zatlar batyl, megerem bir hak ybadat edilýän Allah. We huwallahu wahdehu tebark, we ýeke-täk şu ybadat edilen hak ilah hem näme? Olam Allah. Ýagny Allah diýmek ilah diýmek eken. Ilah diýmek mabut diýmek eken. Mabut diýmegem ybadat edilýän, sygynylýan, çokunylýan zat diýmek eken.